котрою прожила стільки років. У якийсь момент їй у душі все мовби зійшлося докупи і відчула себе мученицею, що карається за велике, за всіх людей, за їхні добрі і недобрі вчинки. Але одразу ж зрозуміла, що це самоомана, чергова химера, що вона недостойна того світлого, чистого болю, мученицького болю що в неї все просто і страшно. І коханець, і чоловік, якого вона обманює. І всі це знають, одвертаються од неї. Вони Соня, дівчина, яка сидить за колишнім столом Рубана. Спочатку Ірині було аж страшно дивитися на той стіл. Кілька разів зненацька сягнувши туди зором, і, побачивши схилену постать, мимоволі здригалася. В пам'яті зринав день похорону, що немов би покрив чорним запиналом усе рубанове життя. І тільки зрідка, коли не було соні, бачилось їй, як рубан повільно сідає за стіл, дістає мундштук, прочищає його, а сам щось думає не вгадати що. Про що він думає? Яким було його життя поза роботою? Яким він був насправді? Так ніколи вона про це й не дізнається. І все ж він залишив щось у цій кімнаті. Кілька разів намагалася заговорити до Соні але та відповідала коротко, однослівно так, ні і геш. І ще нижче схилялася над калькою. Рубан би мене не осудив. Сказав би круто, але не осудив. Вмить у її очах зблисла твердість і впевненість. Цю впевненість ще й мов би щось зав'южувало штовхало її на якусь рішучу грань. І вона сміливо ходила по кімнаті, невимушено сиділа в переповненому залі і невимушено сіла за застелений білою скатертиною стіл у конференц-залі. Ці дні інститут відзначав своє 30-річчя. Було багато квітів, багато промов. Безпалий навіть прочитав вірші де не забув уславити нинішнє керівництво. Виступав і міністр. У своїй промові він якось особливо відзначив роботу Тищенка. І по залу прокотився приглушений гомін. Ніхто не знав, що це мало означати необізнаність міністра чи його рішучий захист головного інженера. За столом у конференц-залі навпроти Ірини сиділи Бас і Огієнко. Сперечалися. Але Бас увесь час дивився на неї. І вона здогадувалася, що їхня розмова обертається все в тому ж колі, яке так туго замкнуло їх усіх її, Василя Васильовича, Майдана, Іршу. Говорили натяками а за тим стояло щось більше, сутніше. І йшлося ж бо до нового засідання, до нового розгляду справи гірші, і силове поле напружилося довкола нього. А за тим полем стояли всі вони. З сучасним і минулим, з тим, що так розвихрило всіх. Про яку душу ви говорите? погладжував сивуватого Йоржика Бас. Ви насправді чи фігурально? Душа це совість. Випив і знову налив чарку Огієнко, і його тонке попелястого кольору обличчя ще дужче спохмурила тінь думки. Є обов'язок, є закон. І все? І все. Он Клочкова їй того не вистачило, дошукалася. При чому тут Кличкова? Кожна людина повинна мати моральний стрижень, магнітну стрілку, щоб вона завжди показувала на полюс.